بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد tukiwa tunaendelea na darasa yetu ya tafsiri ya Al-Qur'an Al-Karim na tarjama yake kwenye suratu At-Tauba leo hii tutaanza au tutaendelea na aya ya 57 katika sura hii tutaanza na aya 55 fala tu'jibika amwaluhum wala auladuhum Allah subhanahu wa ta'ala amweleza mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba fala tu'jibika amwaluhum wala auladuhum zisikufurahishe wewe mali zao wala watoto wao hao wanafiki na hao makafiri kwa nini inma yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayati ad-dunya hakika si vingine Allah anataka kuwaadhibu wao kwa mali hizo katika huu uhai wa dunia Allah subhanahu wa ta'ala anataka kuwaadhibu wao kwa mali hizo amewapa mtihani kwa wao amewapa mali hizo hali ya kuwa ni mtihani kwa wao wakafeli kwenye mtihani huo kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atawaadhibu kwa mali zao hizo na watoto wao hao watazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, na ili zitoke roho zao na hali ya kuwa wao ni makafiri. Hakuna kheri yoyote mtu kupewa neema za kilimwengu kama mali na watoto na mengineyo, kisha akakosa imani, akakosa dini, akakosa Uislamu, kwa sababu mwisho wake ni kwenda katika moto wa jahannam milele kuna kheri gani sasa kuna furaha gani baada ya hapo na wameziacha wamezichuma wameziacha ulimwenguni kwa mali ilikuwa bora mali ya kheri ni ile iliyo katika mkono na umiliki wa mtu wa kheri anaitumia mali yake katika kuitafuta akhira yake na kunufaika nayo katika dunia yake akastarehe nayo kwa halali hiyo ni mali iliyokuwa ya kheri yenye ubora wayahlifuna billahi innahum la minkum na wanaapa kwa jina la Allah kwamba wao ni miongoni mwenu bwana sisi ni wenzenu wallahi wa billahi wa tallahi tuko pamoja wanaapa kwa jina la Allah kwamba wao ni miongoni mwenu wama hum minkum na hali ya kuwa wao si miongoni mwenu wama hum minkum na hali ya kuwa wao si miongoni mwenu si katika nyinyi wao hawajaamini walakinnahum qaumun yafraqun lakini wao ni watu wanaoogopa wameficha ukafiri wao kwa sababu wanaogopa wanaogopa nyinyi kwa sababu lau kama wapata nguvu wangeudhihirisha ukafiri wao huko kuficha ukafiri na kudhihirisha imani ni kwa sababu ya hofu tu walionayo wanawaogopa nyinyi walakinnahum qaumun yafraqun lakini wao ni watu wanaogopa lau yajiduna maljaa lau wangepata mahali pa kukimbilia au magharatin au mapango au mudakhala au mahali pa kuingia kama kuna nchi wajua huku tuweza kwenda tukakimbia kwenye nchi hii ya Kiislamu ungekwenda kama kuna pango la kuingia ungekwenda na hivi ndivyo ilivyo kwa watu mpaka leo wakiishi mahali wakishaona kwamba kuna mambo kuna tabandu, na tamaduni na mila na desturi na sharia za Kiislamu wao wanaona kubanwa kwa salama kwa wao ni kukimbia kwenda ughaibuni katika nchi za kikafiri wakakae huko ili wafanye starehe zao vizuri wasibanwe na mtu wako wanaofanya hivyo ramadhani ikiingia wakimbia wanaweza wa Europe hawataki kukaa katika dua islamia na hao kuna uislamu gani huko kuna uislamu wote huko lakini huyo akakimbia katika nchi za kikafiri ili akale vizuri ili akaendelee na starehe zake asifunge ramadhani wakati wengine wakitoa gharama kwa pesa nyingi wakienda katika nchi za Kiislamu kwa ajili ya kutekeleza ibada mbalimbali mbali, kufunga ramadhani kufanya itikafu wao hao panda mandege ndio zao nchi za kikafiri Allahu almusta'an kwa hiyo wangelipata mahali pa kukibilia au ungepata mapango au mahali pa kuingia la wallau ilayhi ha? hakika wangekimbilia huko wahum yajmahun na hali ya kuwa wao ha? wanakwenda mbio wanakwenda shote sawa na hali ya kuwa wao wanakwenda mbio wa minhum kisha akaanza kwa hii sura imekuja kuwafedhesha wanafiki eh ndio maana ikaitwa al-fadhiha wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum kile kitaja minhum mtu aweseka na mimi eh wa minhum man yalmizuka fi sadaqati na kuna miongoni mwao anayekutuhumu wewe kwa sababu ya kugawa zaka au kwa sababu ya kugawa, kugawa sadaka kuna katika wao wa minhum na kuna miongoni mwao manyalmizuka anayekutuhumu wewe allamzu eh, huwa tanu aslu llamzi yadullu ala alaib al kwa kuna ambao wanakutia kasoro katika ile kukutia aibu eh, angalia anapogawa, la hafanyi uadilifu bwana. Wa minhum ay wa minal munafiqin man yalmizuka fi sadaqat eh? na kuna miongoni mwao anayekutuhumu wewe katika kuzigawa sadaka au kuzigawa zaka yattahimuk ya Muhammad ta'inan ala qismatik wa tawzi'ika amwal az-zakati ala mustahiqiha kuna katika wao anayokukosoa wewe na kukutia aibu juu ya ugawaji wako na kuzitawanya kuzi, kuzi, kuzigawa mali za zaka kuwapa wanaostahiki kwamba wewe hufanye uadilifu fa in utu minha radu wakipewa katika hizo wanaridhia mgawa, mgawa ukipita ukawapitia na wao hakutakuwa na maneno siku hiyo kwa sababu mgao umefika kwao fa in utu minha radu wakipewa katika mali hizo katika sadaka hizo wanaridhia wananyamaza kimya wasakatu anka na wanakunyamazia hawasemi kitu hakuna mwadilifu kama wewe kwa nini kwa sababu wamepewa wa illam yu'tau minha idha hum yaskhatun na wasipopewa katika hizo mali wao wanachukia ugomvi kweli kweli kwa nini kitu fulani mimi sikupewa ghadhibu alaika wa wala wanakughadhibikia na kukutia aibu walau annahum radu ma atahum Allah wa rasulu na lau kama wao wangeridhika na kile alichowapa wao Allah na mtume wake walau annahum na lau kwamba wao radu wangeridhika ma atahumullahu wa rasuluhu na kile alichowapa wao Allah na mtume wake waqalu na wakasema hasbunallahu mwenye kututosha sisi ni Allah waqalu hasbunallahu na wakasema anayetutosha sisi ni Allah tosha yetu sisi ni yeye bwana eh, kafina Allahu wahdahu sayutina Allahu min fadlihi wa rasuluhu Allah atatupa sisi Allah katika fadhila zake na mtume wake tutapata siku nyingine Allah ana fadhila kubwa kwani lazima tupate sisi zaka hizi riziki ni pana sio lazima tupate katika hizi zaka na hizi sadaka tutapewa kwa njia nyingine wangesema namna hiyo sawa waqalu na wangesema wakasema hasbunallahu mwenye kututosha sisi ni Allah sayutina Allahu min fadlihi wa rasuluhu atatupa sisi Allah katika fadhila zake na mtume wake inna ila Allahi raghibun hakika sisi kwa Allah ni wenye kunyenyekea hakika sisi ni wenye kunyenyekea kwake Allah subhanahu wa ta'ala ni wanyenyekevu tukipewa tushukuru tusipopewa basi tutafanya subira tutasubiri mara nyingine sawa innama sadaqatu munasaba wa ya hii na zilizotangulia hizo tulisoma sasa hivi na hii tunayosoma sasa kwa sababu kuna watu wakipewa zile zaka watu maalum wao nao wataka wasipopewa wanakasirika sasa Allah subhanahu wa ta'ala akaigawa zaka mwenyewe ili watu wasiingilie kama vile alivyoigawa mirathi mafungu yake kwamba fulani atapata kiasi fulani fulani atapata kiasi fulani pia zaka akaona ngoja niigawe isije kama fitina akasema subhana innama sadaqatu hakika si vingine zaka lilfuqara ni kwa ajili ya mafakiri lilfuqara ni kwa ajili ya mafakiri fakiri ni yule maskini mno kipato chake kiko duni kabisa mahitaji yake pengine shilingi elfu kumi kwa siku lakini kila akihangaika haifiki elfu tano mahitaji yake yake yeye na watoto wake na familia yake mfano yani ili watu wale vizuri mambo yende vizuri kila kitu kiende sawa basi bajeti yake kwa siku pengine shilingi elfu kumi ni mfano tu tunajua zitoshi sasa kila unavyozunguka wewe huku na huku wapata elfu nne sasa tutafanyaje ndio zipige mahesabu hizi basi itabidi tule saa kumi hii asubuhi tutazunguka hivi tafuta hiki na hivi tutadanganya danganya saa kumi papi kwa ugali eh, na bamia watu wala mpaka kesho sawa so, hivi hivi mara mpata hiki umeunga unga huku ah tulipe tuingize luku ya shilingi elfu mara sana naweza usiku umeme umekata basi hivyo hivyo maisha ya kuungaunga yani yani <laughs> yaani hupati cha kukutosheleza yani mahitaji yako na huo ndio utaratibu sio kama kuna baadhi ya siku yatokea ah ndio utaratibu wa maisha yako wewe maisha yako ni magumu fakiri wewe ni jambo gumu sana mpaka mtume sana salama alikuwa akiomba kwa Allah akiomba nini katika dua nani anajua eh eh اللهم اني اعوذ بك من ها أه؟ اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر katika hifadhi ya ukafiri na ufakiri hmm? ni kinge ya rab na ukafiri na ufakiri wal masakini na maskini maskini sasa ni yule ambaye hana cha kubakisha hana cha kubakisha apata yale mahitaji yako au chini kidogo hata mahitaji haya apata yale lakini hana cha kubakisha akiangusha shilingi tu tayari ni shoti imeingia maskini muhtaji kwa zaka ha, hao ndio kwa ajili yao lilfuqarai walmasakin kwa ajili ya mafakiri na maskini walamilina alaiha na wenye kuitumikia hiyo zaka zaka ina, ina ummal wale maodita wanaokwenda kufanya mahesabu kwa biashara maafisa ugani eh, wanaokwenda kule mabwana shamba na, na, na, na bwana mifugo wanakwenda ku, kuangalia mifugo au mazao sawa, na watu wa tathmini wanakwenda kufanya tathmini kwamba mali hii, maodita anakuja kupiga mahesabu pale kwamba wewe utakiwa utoe zaka kiasi gani. Watu wana miliari wewe chambuliwe mali zile katika hesabu bwana zaka yako wewe ni milioni 80 sasa tukana utoe mwaka huu wale ndio alamilun hata kama wana uwezo wale wanapewa zaka kadhalika wale wabebaji kama ni madereva wa kubeba mizigo hiyo na mali za zaka kuzipeleka mahali fulani waandishi wanaorodhesha kwenye magodauni huko kwenye kuhifadhi mali makimali ya zaka pia inahifadhiwa kwa wale waandishi wanaohifadhi, wabebaji kama ni magunia, wachungaji kama ni wanyama wa kuwachunga, sawa. Wale wote ni alamilin, walinzi wanaolinda, kama ni mali inahitaji kulindwa, wote ni alamilin, wanastahili kupewa zaka, na wakipewa yao wafanye vile wanavyotaka wao. Ndio maana akasema, ukiangalia katika hii aya, innama as-sadaqatu imekuja lil, ni lamu ya istihqaq lilfuqarai lakini huko mbele utaona kuna wengine itakuja fi sawa eh? lilfuqarai walmasakin walamilina alaiha walmuallafati qulubuhum na wenye kuzoeshwa nyoyo zao mtu apewa zaka kwa sababu kasilimu juzi tu sio kama hana uwezo kwa sababu amesilimu juzi mgeni katika uislamu basi na huyu pia mpeni naye, ili apate nguvu, aone kwa Uislamu kuna kupatilizana kama hivi. Bali wengine tukawa na wazuoni kwenda mbali zaidi, anaweza kupewa hata asiyekuwa Muislamu, hasa kiongozi au mtu mwenye shari, mwenye watu. Kama akipewa yeye, akisilimu, utasilimu umma nyuma yake, atapewa huyo. Bwana mzee, tumekuletea mbuzi hawa ishirini ndio zaka uislamu ala uislamu kwa hivyo asilimu yeye na ukoo mzima huko nyuma au kijiji kizima mfahamu au mtu adui kweli kweli adui anapanga njama za kuwapiga vita waislamu na yeye ana mamlaka mathalan ana nafasi mpeni zaka bwana tumkuletea milioni ishirini hizi zaka hii ala kumbe atakaa kimya wewe kama hatakuwa rafiki basi hatakuwa adui kwa sababu ya ihsan kwa apewe walimuallafat qulubuhum mfahamu mpaka hapo imekuja atfu kwenye lamu kwa hiyo akipewa yake lilfuqara'i walmasakin walamilina alaiha walmuallafat qulubuhum hawa wote li sawa kuanzia hapo wafir riqab imekuja fi sasa sawa na wenye kujikomboa utumwa kwa maana sasa huyu ameandikishiana mkataba na bwana wake kwamba wewe ukilipa kiasi fulani utakuwa huru mkataba wasema ukilipa shilingi milioni tano utakuwa huru kwa hiyo atapewa akipewa zile pesa hatajimilikisha kwamba ataanza kufungua maduka anza biashara a a lipa kwa sababu hizi zimetolewa kwa ajili ya lile lakini yule maskini fakiri amili akipewa ana, ana uwezo wa kununua chochote anachokitaka mchake mwenyewe pesa yake akitaka kufungua biashara afungue akitaka kwenda kununua furniture akanunue zake hizo usimuingilie kwenye matumizi mbona wewe umepewa zaka umekwenda kununua masofa basi si pesa zangu utakao nipangie pia ah mimi ndio nafanya biashara ah hizi pesa zangu simenipa kama fakiri kama maskini hizi zangu umeelewa atafanya vile anataka amepewa pesa kwa oh ngoja nikaoe zake usimwingilie ushauri utampa ushauri tu kama unavyopa ushauri watu wengine lakini sasa huyu atakapokomboa utumwa huyu apewe alipiwe kule kwenye kukomboa utumwa walgharimina na wenye madeni mtu adaiwa kweli kweli kwa hiyo apewa zaka kwa sababu adaiwa kwa hiyo atakwenda kulipiwa lile deni sio wapewa na ukalipa deni unanunua makanzu na nini ushalipa deni ah mtafanya maarifa siku nyingine haitakiwi kalipe deni sawa wa fi sabilillah na pia kwa sababu ya kuipigania dini ya Allah wale wanakwenda jihad watapewa masurufu kwa ajili ya kwenda kupigana jihad fi sabilillah tumekupa wewe ili uende katika vita pesa hii ni kwa ajili ya jambo hilo kwa nenda vitani utanunua silaha utanunua kila kitu kila kitu utanunua kwa ajili ya mambo hayo hivyo hivyo kama ataingia fi sabilillahi dai kwa pesa ile kwa ajili ya da'wa sawa talibul ilm sasa sio wa pesa tena ndio wasema unajua kuna mgodi fulani umefunguliwa mahali fulani huko ndio ndafanya biashara ya madini wewe ulipewa ili fanyaje ili usome sio ukauze mkaa ukaacha kusoma huku umeelewa umepewa ili usaidiwe katika ilmu baki ndani ya ilmu wabni sabil na msafiri au msafiri aliyekatikiwa sio tunakwenda kwenu nauli una ah nauli mbona bado wazunguka zunguka huko ani nafikiria nitafuta kibarua kwanza kwenda siku nyingine wewe umepewa kwa sababu umelikatikiwa nenda kwenu rudi wabni sabili eh? faridhatan min Allah hali ya kuwa ni fungu kutoka kwa Allah wallahu alimun hakim na Allah ni mjuzi mwenye hikma kwa hiyo mafungu nane hayo ndiyo atakayopewa zaka wa minhum aya zinaendelea kuwafedhesha wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya na kuna miongoni mwao wanaomuudhi mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kazi yao wakikaa wao ni kumuudhi mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam hawana jingine wanasema maneno ya kashfa dhidi ya mtume sallallahu alayhi wasallam eh? wa minhum na kuna miongoni mwao alladhina wale ambao yuudhuna nabiyya wanamuudhi mtume sallallahu alaihi wasallam wayaqu eh, wayaquluna huwa udhun na wanasema yeye mtume na wanasema yeye ni sikio tu yani anamsikiliza kila mtu ndo maana yake kila anayekuja atamsikiliza wasemaje ah, mimi bwana nilikuwa na hivi na hivi nikawe ah, basi ghafara Allahu lak sawa yeye kazi kusikiliza tu kwa yeye ni udhun wayaibunahu wayaquluna huwa udhun sami'a yeye ni sikio lenye kusikia faman qala lahu shay'an saddaqahu atakayemwambia jambo lolote atamsadikisha waman hadathahu fina saddaqahu na yoyote atakayemsimulia katika sisi atamsadikisha فإذا جئنا وحلفنا له بالكذب معتذرين عما بلغه منا صدقنا tunapomwendea sisi pia hata kama ni kwa uongo kwa kutolewa udhuru kuhusu yale yaliyomfikia kwamba sisi tumesema kadha kadha tukiapa tusadikisha yeye ni udhun yeye ni kisikio tu asikiza tu qul udhunu khairin lakum qul udhunu khairin lakum sema ni sikio la kheri kwenu sema ni sikio la kwenu la kheri kwenu yani musghi annabiyu musghil lilkhair ni mwenye kuisikiliza kheri na usikivu wake ni wa kheri na ndio kheri yenu wayasma'u ma'adhirakum anasikia nyudhuru zenu wayakbaluha minkum na anazikubali lihusni khuluqihi kwa sababu ya uzuri wa tabia yake walisaati sadrihi na ukunjufu wa kifua chake sallallahu alaihi wasallam qul udhunu khairin lakum waambie ni sikio la khairi kwenu yu'minu billahi yeye humwamini Allah yu'minu billahi wa yu'minu lilmu'minin yeye humwamini Allah na huwaamini waumini wa rahmatun lilladhina amanu minkum na yeye ni rehma kwa wale waliomwamini miongoni mwenu yeye ni rahma an-nabiyyu rahmatun lilmu'minina minkum الصادقين في إيمانهم لأنه سبب إيمانهم وهدايتهم إلى ما فيه سعادتهم في دنياهم وأخراهم سواء كوين رحمة كوين ووالي والوامين والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم na wale ambao wanamuudhi mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallama na wale waliomuudhi mtume sallallahu alaihi wasallam watapata adhabu kali watapata adhabu kali kwa sababu ya kumuudhi kwao mtume sallallahu alaihi wasallam yahlifuna billahi lakum liyurdukum wanawaapieni kwa jina la Allah ili wawaridhishe nyinyi yahlifuna billahi lakum wanawaapieni kwa jina la Allah wanawaapieni nyinyi kwa jina la Allah wallahi wakija kwenu wanaapa kwa jina la Allah liyurdhukum ili wawaridhishe nyinyi wallahu wa rasuluhu ahaqu an yurduhu na Allah na hali ya kuwa Allah na mtume wake ndio wenye haki zaidi ya kumridhisha wallahu wa rasuluhu na Allah na mtume wake ahaqu wana haki zaidi ayurduhu kumridhisha inkanu mu'minin wakiwa wao ni waumini wa kweli kama wakataka kumridhisha basi wamrudhishie Allah sio watu waanze kuapa wallahi mimi bwana nilikuwa na nia nzuri nataka kwenda vitani lakini bwana wallahi billahi nilipata mtihani anaeleza pale mpaka kukubali ah bwana pole sana bwana Allah akufanyie wepesi katika mambo kumbe akudanganya ili wewe uridhike tu na huku ameshamuudhi Allah hakufanya lile alitakiwa kufanya na huku tena bado endelea kusema uongo sasa Allah ndiye alikuwa na haki ya kuridhishwa wao wamridhishe yeye subhana alam yaalamu hivi hawajui annahu kwamba mambo yalivyo mayuhadidillaha wa rasulahu yoyote atakayemukhalifu Allah na mtume wake alam ya'lamu hivi hawajui annahu kwamba mambo yalivyo mayuhadidillaha wa rasulahu yoyote atakayemukhalifu Allah na mtume wake fa anna lahu nara jahannama khalidan fiha kwamba atapata yeye moto wa jahannam hali ya kukaa milele humo hawajui hilo alam ya'lamu hivi hawajui annahu kwamba mambo yalivyo man yuhadidi llaha yoyote atakayemukhalifu Allah subhanahu wa ta'ala yoyote atakayempiga vita Allah yoyote atakayemfanyia uadui Allah na mtume wake kwa man yuhadidi llaha man yukhalifu llaha wa rasulahu wa yuadihima wa yuharibhuma wa yuharibhuma yoyote atakayemkhalifu mtume atakayemkhalifu Allah na mtume wake fa anna lahu kwamba atapata yeye nara jahannam moto wa jahannam khalidan fiha hali ya kukaa milele humo dhalika alkhizyu alazim na hiyo ndio fedhea kubwa hakuna fedhea kubwa kama hiyo sawa mtu ataingizwa katika moto wa jahannam kwa sababu watafufuliwa kama walivyozaliwa lakini watu wa peponi watapewa nguo watavishwa nguo nzuri za kupendeza watapendeza wao watabaki vile vile uchi wataingizwa katika moto wa jahannam alafu kutakuwa na tua sawa watu wa peponi wanafanya tua tukatembea tukatalii tukatalii motoni wapi tukawaangalia jamaa zetu jamaa zako wanakuja kama allahu musta'an a'udhu billahi minan nar wale watu unaowajua fulani ah jamaa yako kwambia ah inkita la turdin walaula ni'matu rabbi lakuntu min almuhdarin wallahi ulikurubia kuniangamiza wewe uko huko eh bwana mfanyeni mpango uko huko kumbe ah wewe utakuniangamiza wewe hamna urafiki tena yani Allah atakata ule urafiki na huruma kwamba labda mtu mtu ameona ungua umhurumia ah hata wewe ndugu yako wa karibu umhurumie unaona hilo ndio unalostahiki wewe فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون hal thuwiba alkufaru ma kanu yafalun leo hii ha, waumini watawacheka makafiri sasa na huku wamekaa juu ya matakia na kwenye masofa yao na viti wakizunguka wakiwaangalia ala laraik yanzurun starehe kabisa wanaangalia yule pale yule yule si fulani yule angalia alivyokuwa mpumbavu yule yule alikuwa akifanya watu wanasema na huku wakicheka wakigonga cheers kama wanavyosema angalia yule kwa pumbavu kabisa jivaa ilikuwa na akili lile kumbe dudu angalia litaka kutuangamiza lile watawasema vibaya na masimango hiyo bwana kwa watu wako ndani ya adhabu unaungua wenzako wanatafaraja wamekuja tua na watoto wao na jamaa zao kuja kuangalia fulani yule pale fulani wanaonyeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala wataulizana mbona fulani hatumuoni itakuja tu mbona fulani vipi fulani ah huyu fulani bwana yuko kumotoni bwana ah, basi tuende tukamtazame rafiki zako na ndugu zako na jamaa tuende kutazama na hawatakusaidia chochote utaomba msaada utaomba kile hakuna atakayekusaidia Allahu musta'an wahila bainahum wa baina ma yashtahun patae kwa mpaka baina yao na vile wanavyovitamani hawatapata ngo sasa hiyo ni fedheha kubwa sana hakuna fedheha kubwa kama hiyo na ukitaka kujua ulifanya nini mpaka umekwenda motoni watajua pia Allah anawaonyesha kwamba huyu ilikuwa afanya hivi na hivi na hivi na hivi sifedhea hiyo ah, kumbe wewe ulikuwa ndo kazi yako hiyo ulikuwa fanya hivi na hivi sisi tulikuwa tujui sikuwa tuko pamoja pale kumbe ulikuwa una mpango wewe pia wakitaka kujua watajua yubassarunahu yawaddu almujrim law yaftadi eh min yawmi idhin bibanihi atamani mtu autoe ukoo wote watoto wake wote watoe ili ajiokoe na adhabu hakuna fedheha kubwa kama hiyo wadhalika Allah subhanahu wa ta'ala sema dhalika alkhizyu dhalika alkhizyu alazim hiyo ndiyo fedheha kubwa kabisa ikwenda mtu naudhu billahi minan nar watu wapambane taufiki kwa Allah subhanahu wa ta'ala na yeye mwenye rahma lakini amali na imani katika vitu vya msingi sana itakupambana kupata rahma ya Allah kwa sababu inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin rehma ya Allah iko karibu na wenye kutenda wema bwana watu wataingia katika aljanna kwa kwa rahma ya Allah kisha kwa amali za kwa sababu rahma ya Allah iko karibu na wenye kutenda wema sawa